الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد خوب درسي ششم را شروع میکنیم از كتاب حج در باب چهارم هستم در باب فی الحج والعمره صفات وكيفية وچگون بودن حج عمره انسان حج كننده چگون حج خود را انجام میتید یا شخصی عمره کننده چه چه چه نوع چگونه عمره را به جا می آرم در این باب در این باب چهارم در این فصل و در این درس ان شاء الله همین را ذکر میکنیم البته پیش از او مهم است که انسان حتما باید داره که رکن های حج زیرا که حج همون مرکب ساخته شده از همون رکن ها و واجبات و مستحبات است خب حج با خود چهار رکن داره مختصرا ذکر میکنیم حج به خود چهار رکن داره چیزهای مهمی که به او اصلا چیزهای اساسی که به او حج اصلا صحیح نمیشه یکم احرام هست احرام یعنی نیت داخل شدن در حج به به نیت حج صحیح نمیشود دوم استادن در عرفات وقوف در عرفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن الحج عرفه الحج عرفه حتی خاص کردن و دو یوم وقوف به عرفات است سه یوم طواف افاضه طواف زیارت میگن طواف کردن گرد کعبه هر کی طواف نکنه حجش صحیح نمیشه و چهارم رکن حج رکن چیزهای اساسی که حج اصلا به او صحیح نمیشه سعی دویدن بین صفا و مروه سعی کردن بین صفا و مروه و دو کوه میده که اون هم رکن هست سعی بین صفا و مروه این بود رکن های حج حج چهار رکن داره رکن ها را دانستن با انسان کمک میکنه برای تصور کردن کیفیت و صفت حج خوب احرام و وقوف در عرفات و طواف افاده و سعی کردن بین صفا و مروه و حج با خود واجب ها داره اول حج میگیم ثانی عمره را رکن واجبات حج همین است که اول واجب انسان وقتی احرام میبنده پس باید احرام خود را از میقات معین شده احرام ببنده یعنی اجره نگذره مگر اینکه باید نیت حج یا عمرش باید معلوم باشه دیوم واجب ایستادن در عرفه برای کسی که روز برو اگر عرفه که رفتی عرفات در اونجا که باید بیسی دعا کنی تضرع کنی جا کنی اگر رفت روزانه رفتی شرط است که باید اول شب رو بیستی یعنی تا و ششتنه باید در اونجا بیستی واجبه اگر پیش از او رفتی خون خون جاری میکنی یعنی ذبح میکنی و سیم است شب را در مزدلفه گذرانیدن در شب عید شب را تا نصف شب باید در مزدلفه باشه حال میآید در صفت که مزدلفه کجا است و چه و چهارم واجبات این ایستادن در مینا روزهای تشریق در مینا ایستادن و پنجم سنگسار کردن به ترتیب عقبه همون جایی که سنگسار شیطان را سنگسار کردن میگن همون جاها را سنگسار کردن واجبه ترکی او ترک واجبی هست خب ششم تراشیدن یا کوتاه کردن تراشیدن برای مردها کوتاه کردن برای زنها همچنین برای مردها هم جایز است کوتاه کردن خب آخران واجب طواف وداع برای غیر زن حیض شده و نفاس شده طواف آخران الوداع گفته خیر خوش کردن به کعبه باید طواف وداع کرده شود خب این بود واجبات چی واجبات حج اکنون باقی دیگر هایی که ذکر کرده می شود او را میگن سنت اول رکن ها هست واجب ها هست و سنت ها هست خب و اما واجبات عمره های عمره سه تا هست رنگ چهار فقط وقوف عرفات نداره عمره به خود سه تا رکن داره که به اصلا صحیح نمیشه یکم احرام بستن یعنی نیت داخل شدن در نسوک در احرام دوم طواف زیارت طواف افاضه و سیم سعی بین صفا و مروه خب واجبات حج دو تا هست یکم احرام بستن از میقات احرام بستن هم جای معین شدگی میقاتی هر یک جا فرق میکنه هر یک کشور از کدام طرف میایی و کجا میروی فرق داره خب دو واجبش حج عمره سه رکن داره و دو واجب داره باقی کارهاش سنته واجب اول احرام بستن از میقات واجب دوم سر را تراشیدن یا کوتاه کردن و باقی هر چیزی که انجام داده می در عمره او را میگن چی او را میگن سنت ها خب این بود رکنهای حج و واجبات حج و همچنین رکنهای چیزهای اساسی عمره و واجبات عمره حج به خود چهار رکن داره و هفت واجب حج سه رکن داره و دو واجب دو واجب داره خب سوال شوه که فاسد کننده های حج چیست حج را چی فاسد میکنه مثل نماز فاسد کننده داره حج فاسد کنندش یکم کار کردن رک حج عمره را ده حج قطع عمره چی فاسد میکنه باطل کنندش ده چیزایی که باطلش میکنه یکم ترک کردن رکن از های حج یا عمره اگر رفت انسان رکن از رکنهای حج عمره را ترک کنه عمره سیره میشه حج صحیح میشه دیوم به همخوابگی کردن جماعی جماع کردن قبل تحلل اول حج عمره در حالت احرام فاسد میکنه سیوم فاسد کننده یا باطل کننده حج یا عمره این مرتد شدن است والعیاذ بالله شخص مرتد شد حج یا عمرش باطل میشه همین قدر واجبات داره همین قدر حج یا عمره به خود فاسد کننده داره و همین قاعده های حج عمره ذکر شد چه واجباتش باشه چه رکنات و چی فاسد کننده هاش خب اکنون در باب چهارم مؤلف ذکر میکنه به تفصیل صفت حج را که حج چگونه و خب و عمره چگونه میباشه مقياد الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور أصل مقياد صفة حج در صفة حج حديث جابر رضي الله عنه است حديث جابر حديث معروف است حديث من رواية مسلم حديث صحيح است حتى الشيخ الباني كتابه دار حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه يعني رساله مخصوص دار در باب صفته و صفتی جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت کردن نقل کردن حتی قصد کردن که گفتن من حج پیغمبر از اول تا آخر نگاه میکنم که چیکار میکنه بنا به خاطر همین ترین و شامل ترین صفتی که حج پیغمبر صلی الله علیه و از ذکر کرده است همین حدیث جابره البته در بعضی چیزها از حدیث عایشه و دیگر حدیث هم گرفته شده است لیکن کامل ترین حدیث همین حضرت جابر مشهوره صفت حج پیغمبر حدیث جابر رضی الله عنه مؤلفه قد وقد تتبعنا الروايات الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم نجم روايات صحيحه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم جستجو کردیم فتلخص لنا من مجموعها الصفه التاليه پس ملخصا مختصرا صفتی که ذکر می در آینده از او ملخص ذکر کرد و استنباط کرده شد از حدیث های صحیح به خاطر همین صفت صحیح عمره یا حج در از از حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم خب اون گفتیم بشک در برای حج عمره پیش از همه اخلاص لازم هست و پیروی اخلاص برای الله باید باشه نه برای ریا و خودنمایی و دوم پیروی پیغمبر صلی الله علیه الله و سلم در حقیقت حج کردن یا عمره کردن این تربیه انسان هست برای پیروی حالا یا ذکر میکنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت و چیکار کرد اینجا چیکار میکنی اینجا باید نکنی امت محمد صلی الله علیه و سلم فضل و بهتریش و بهترینی این امت و خیریت این امت در همین پیروی هست که مثلا حتی در سنگ سنگ سنگ زدن عقبات هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ایاک والغلو شما رو برحذر میکنه از غلو کردن از زیاده روی حج در حقیقت یک مدرسه بزرگی هست برای تربیه ایمانی و تربیه عقیدوی و تربیه منهجی که مردم باید همه یک عقیده و یک منهج و یک راه و روش داشته باشند چنانی که در یک زمان در یک مکان یک جا را اعمال حج خود را انجام میتیان باید یک باشه نباید مسلمان ها پیرو جماعت ها و گروه ها و فرقه ها و طایفه ها و جنبش ها باشد. حرام قطعی هست در شریعت اسلامی خب مؤلف میگوید اذا وصل مريد النسخ الى الميقات فانه يستحب له ان يغتسل و وقتی که شخصی که میخواه حج بکنه یا نسوک یعنی عبادت همین یعنی اعمال حج انجام میدادگی انسانی که میخواه حج بکنه وقتی که به میقات رسید میقات همون جاهایی که پیغمبر صلی الله علیه و معین کردن برای اهل یمن و اهل شام و اهل مدینه و آدم هایی که مثلا از دیگر جا میآیند به همین جاها که گذشتی میقاتت جا میشوه یعنی میقات جای معلومه که باید اجرا خواب به سمایلات برای خواب به زمین برای خواب به تگی زمین برای جایز نیست که اجرا بگذاری مگر اینکه باید احرام داشته باشه به این معنا که باید نیت داخل شدن در عبادت را کرده باشه وقتی که میگد انسانی که عمره کردنی هست یا حج کردنی هست وقتی به میقات که رسید چیزهای براش مستحبه فإنه مستحب له ان یغتسل یکم مستحبه که آب کنه خب، و که مستحبات آب بازی کردن اول آب میکنه و همچنین مستحبه حال با یک بار دیگه آب کردن در داخل شدن مکه حتی زنی حیض شده و نفاس شده آبوزی میکنه و آبوزی میکنه زنی در حیض نفاس هم وقتی که در میقات که رسید مستحبه که آبوزی کنه و و یأخذ بعد دویوم و یأخذ ما یحتاج الى اخذه من شعر یحل اخذوه کشعر الابط والعانه والشارب یقلم اظافره خوب دویوم سنت مستحب اکنون به ترتیب تصور کردن در کار که طریقه حج کردن یا عمره کردن چی نوع هست مؤلف میگه یکم مستحب همینه که در همون جا که رسیدی حالی معینش دیگه از مسجدها و جاهای او بازیکنی جای تهارت کردن در میقات ها معلومه اگر رفت یک انسان نتونه چی برابر با سوال های خاص میاید انسان نتونه مثلا باید از ایرپورت مثلا از ایرپورت مثلا ترکیه یا که از یه جا پرواز کنی چیکار میکنی جایز است که در خانه آبازی کنی و تیاری تا ببینی که اگر تو مثلا در سمالات آبازی کردن نشه که مثلا میقات باید بگذری پیش از اون نمیستی مثل اینها بکنه در پیشکی آبازی کرده شود حتی پیشکی احرام سفید هم پوشیده شود ممکن نداره فقط نیتی داخل اگر اگرچه بهتر اونه که در اونجا کرده شود در اونجا می احرام پوشیده شود لیکن نیتی نیتی داخل شدن در عمره مستحب همین سنت همین که در جای میقات باشه لبیک عمره گفتن همین گپه باید در اون چی بگوی در میقات خب و همچین همچنین سنت است که بگیره آنچه که احتیاج به گرفتنش داره از موها موهایی که سنت گرفتن موها همونهایی که اینه که حلال گرفتنش اما چه مویی را که گرفتن جایز نیست مثل تراشی پس جایز نیست گرفتن او نه در حد نه در غیر حد خب مؤلف میگه مثل موی مثلا الابط تگ کش زیر کش و والعانه زیر نوف و شارب و مویلاب گرفتن اینها و یقلم اظافره و همچنین میگیره یک موی سر چی موی سر شنی نمی تراشه ولی موی سر در کار میشه بنا به خاطر همین موی سر اگر که مباح گرفتن لیک دیگه نمیگیره برای حال در کار میشه برای تراشیدن بعد از برای تحلل کردن یا اینکه پس کردن برای و یقلم اظافره و میچند میگیرد ناخنهایش را ها را هم گرفتن سنته خوب میگوید و همچنین و تجر الرجل من المخیط و مرد از چیزهای دخته شده خودداری میکنه خارج میشوه خالی میشوه یعنی مثلا چیزهایی که از کرتوهای خوچه لباسه خوچه میبره احرام رو میپوشه ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك وخضر خشبوي مكنا در در بدنش در لباس او در بدنش پیش از نیت داخل شدن در عبادت پیش از اینکه لبیک اللهم عمره بگه پیش از لبیک عمره خوشبویی میکنه و یلبس الرجل ازارا و رداء نظیفین ابیضین و مرد میگه یک ازار میپوشه ازار آنچه که در پایان پوشیده میشه البته کلانگی در پایان پیچانده میشه رداء ریده اون لباس لطه کلانی که در بالا پیچانده میشه ریده بالا و ریدا یعنی اون چیزی که در بالا پوشیده میشه ازار اون چیزی که در پایان نظیفینی باید پاک باشه یعنی طاهر باشه پاک باشه ابیضینی باید سفید باشه سنت اگر غیر سفید چی جایز است احرام غیر سفید باشه؟ بله لیکن سنت سفیده سنت بهتر بهتر سفید پوشیدنه و سنت های خب، و تحرم المرأة فيما شاءت من ثياب اما زن هر احرامی که هر لباسی که خواها احرام میپوشه یعنی احرامش هر لباسی که خواها احرام میکنه نیت میکنه داخل در حج عمره را به هر لباسی که داره لباسی تاجیکی است عربی است فردا خلاص اکرام تن باشه خوب بعد میگه و یغطي الرجل كتفيه بردائه و يهل بنسكه الذي يريد بعد از آن محکم میکند مرد دو کتف خود را حضرت همه چپال میپیچونه بر ردا ردا همون لباسی بالاگی لکه سفیدی می دمی میپیچونگی را می میپیچونه دست هر دکی فاش محکم میکنه هازی دست راست روی نمیکنه و یحل نسکه الذی یورید یوهلو یعنی تلبیه گفتن لبیک اللهم گفتن و احلال یعنی آواز را برداشتن به تلبیه تلبیه یعنی لبیک اللهم لبیک یعنی تلبیه میگن احلال یعنی برداشتن آواز ما داریم احرام احرام نیت داخل در عبادت احلال یا او یحل احل یحل احلالا اینجا به معنی چی به معنی تلبیه گفتم با آواز بلند خب بعد از آن در اینجا وقتی که لباس سفید پوشید و در اینجا همون عبادتی که حج یا عمره یا حج عمره که نیت داره همون را با آواز بلند میگوید لبیک عمرتن یا میگوید لبیک حجن خوب مؤلف در این ذکر نکرده است که سنت هایی که همین احرام پوشیدن بعد از تهارت کردن باشه بعد از دور کرد نماز باشه ایره نگفته است سنت احرام بگه یعنی دور کرد نماز ایره پیغمبر صلی الله علیه و نماز زهر را پیشین را خواندن بعد از آن احرام خود را پوشیدن به بخاطر این اکنون احرام به خود راجع همین است که احرام به خود دور کرد نماز نداره او لیکن انسان احرام بعد نماز ببنده بهتره که نماز فرضی باشه پیشین یا عصر یا در که نفل مثلا مثل شکر وضو یا تحلیل مسیر سنت که احرام بعد از رکعت نمازه تا تبگو خود در که نماز خاص داره نه بعد از نماز فرضی خوانده احرام ببنده یا تهات کنه شکر وضو بعد از او احرام ببنده میگوید که والافضل ایکونه احلاله اذا استوى على دابته بهتر همینه که همین ربیک اللهم با آواز بلند گفته که لبیک عمرتن او حجن مستحب همینه که وقتی در بالای چهار پاش کسار شد شطور اسب ده آزی باشه ماشین در این حالت لبیک عمرتن یعنی مثلا رو طرفی حج مثلا در میقات رو طرف خانه کعبه کردن داده مثلا ای دور و به هر حال یعنی هر وقت تیار شدن داده تیاریش ده لبیک عمرتن و حجا بگه مثلا بعد این سنت ده بالای چهار سال شده یعنی مثلا در وای ماشین سال شده بعد بگم میگوید و این کان المحرم یخاف من عائق یمنعه من اتمام نسکه کماض او قطع طریق او نحو ذلك فانه يشترط ان محل حيث حبسته خب اشتراط میگن و شخص احرام بنده میگوید احرام کردگی اگر می ترسیده باشه که یگان مانعی پیدا میشه و او را از حد یا عمره را کامل کردن و بود کردنش مانعه پیدا میشه و سبب پیدا میشه که او را نمیکمانه که پر کنه و کامل کنه مثل بیمار شدن بیماری سختتر میشه یا که راهزنی یا وبای یا پولش بود میشه یا میماننش نمیموننش در آمدن به ویزا به مثلا رخصت مثل همین چیزا مانعه خلاصه عائق یعنی مانعه یا مانعه پیدا میشه خب در این حالت سنت است مستحبه یکی شرط بمونه شرطش همین که میگه ان محل حيث حبست جای ما همون جایی ده که من کرده شدم یعنی مثلا چیزی مرا من کرد یعنی اگر رفتو من کرد مرا من کننده پس احرام من که همون جایی ده که مرا من کننده من کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنی را به این امر کردن خب این مسئله احصارش میگن که کرده گذشته بود خب میگه دو استحاب اگر عمل امام باشه ان محلی حیث حبستنی را نمیگویی اگر رفت ترسی باشه بعد این گپا ترسی ترس زیاد شدن بیماری نرسیدن نفقه راه راهزن و دیگر چیزهای مانعه های که هر یک حج کننده هر یک عمره کننده گپ نمیگه مؤلف میگه و یستحب ان یکون عند احلاله مستقبلا القبلته مستحب که در وقت احلال یعنی برداشتن آواز با لبیک در وقت قبله رو به طرف قبله باشه رو به طرف قبله کنم و گوید اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة إله إن حج كده در او ریا نباشه و نشان خود نشانتی نباشه ریا یعنی خودنمایی سمعه يعني خود نشانتی و یشرع فی تلبیه و شروع در تلبية يعني لبيك قفتان شروع مكنا در لبيك اللهم خوب مسألة تلبية يعني لبيك اللهم قفتان در عمره شخصی عمره کننده شروع میشه آیا بسن تا طواف اول طواف بس میکنن اما در حج از همین سال میشه لبیک اللهم لبیک گفتن میگیرن تا روز عید سنگسار کردن عقبه را تا جمره عقبه را تا سنگسار کردن اجره او گفتن میگیرن در روز لبیک الله در همه جا مستحبه و یشرع فی التلبیه و شروع میکنه بعد از احرام بستن با لبیک گفتن چی از لبیک لفظ آورده است مؤلف که میگه همین سخن را گفته بلند لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك همین رو گفتن میگیره حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن افضل الحج العج والثج بهترین حج گفتن بسیار آوازها را برداشتنی و تلبیه و ذکر و سج بسیار خون ریختنی در چی از چارواها را ذبح کردن بهترین حج همینه که چقدر آواز داری فقط زنها آواز خود را پس میکنن مؤلف میگه حمید میگه و کان الصحابه در ایزی دکان میکنن که بکی نداره بگوی لبیک ذا المعارج لبیک ذا الفواضل میتب بکی نداره و یسن ان یرفع صوته بالتلبیه سنته که آواز برداشته گوید فاذا وصل مکه استحب له ان يغتسل وقتی که اکنون آه راه دمیه چند کیلومتر ما میقات را گفتیم یخیش 420 کیلومتر دور است یخیش 75 کیلومتر دور است تا مکه را لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک گفتم مدان میگیرم وقتی که مکه در رسید مستحب مستحبه که یک بار دیگه آبازی کنه این دیوم آبازی است مستحبه که آبازی کنه زیرا که جای جمعیت است جمع شوی مردم همه جمع میشوه فاذا اراد ان يطوف انا مستحبه میگه بار دیگه آبازی میکنه بنابر در احرام آبازی کردن با کی نداره چند بار آبازی کنیش هم نداره فإذا أراد أن يطوف وقت كما يقال طواف كناكنون اضطجع الرجل اضطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن اطباع میکنه اضطباع يعني طرف کتف راس تخد را هوی فش هز شروع کردن و در طواف ويغطي كتفه الأيمن وطرف كتف شب را محکم راس و راست هوی در هفت توزن هفت چرخ ويشترط ان يكون حال الطواف متوضئا اختلاف اسكي ايو آیا دوشتان شرط صحة طواف یا است مؤلف میگه شرط است که باید در حال طواف کردن طهارت داشته باشه پیغمبر صلی الله علیه و آله الطواف و صلاتون طواف کردن نماز فقط همین که گپ زدن در چی جایز است خب خلاصه کلا وقتی در مکه رسید اول کتفاش روی میکنه طرف راستش و طرف چپش محکم و طهارت که باید طهارت داشته باشه و یستحب ان یستلم الحجر الاسود انا بعد ای شروع است ای حجر الاسود کارهای میشه بعد طواف کردن چرخ زدن دور زدن عكس ساعات مخرده در كعبة عكس اگر اسرائيل استوغرة عكسش مؤلف قد مستحب بس كي اي يستلم الحجر الأسود مستحب كي اي يستلم بعوني قفيدان قفيدان بقفت سنگ سياه را حجر الأسود را حجر الأسود را حجر الأسود را بقفة سلام يعني قفيدان وأن بعد دست قفیدن ده دست به دستش بقفه حجر الاسود را تو وقت که دعا هم هست دعا در وقت قبیدن حجر الاسود بسم الله الله اکبر الله ایمانا بك و تصدیقا بكتابك و وفاءا بعهدك و اتباعا لسنه نبيك همین گپ را گفتن سنت است همین گپ را گفتن سنت خب مؤلف میگوید <clears throat> در اینجا ذکر نکرده است در حقیقت وقتی که مسجد الحرام داخل شده کعبه البته در داخل مسجد الحرام است در اینجا سنت همین است که انسان به دست مثل دیگر مسجدها سنت است که و در وقت داخشدن مسجد حرام اصل حرام در داخلش کعبه پای راست قتی بدرای پای راست قتی میدرای دعای مسجد را میگویی بسم الله و والسلام و سلام علی رسول الله اللهم اغفر لي و وافتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القدیم من الشیطان رجيم ابراهيم إيه، طيب، بعدش فيش حد العصبيه لا مقال مؤلف مقال اكيد كي در حجر الاسود انجام داده میشوه كي در حجر الاسود يكم قپیدن حجر الاسود دوم و یقبله و بوسیدن حجر الاسود در بدایت در اول طواف یازید میگد اگر رفت و ان لم يمكنه ذلك استلمه بيدي وقبل يده اگر رفت خودت با موچه کرده نتونی بوسیده نتونی حجر الاسود سنگ الاسود از روز قیامت شهادتی میده که کی او را به حق قبیده از روز قیامت الله این سنگ حجر الاسود زبان میتیا و چشم گپ میزنه گپ میزنه که کی مرا به حق به اخلاص بوسید تا اینکه گناهش بخشته شوه در نزد الله شهادتی میده خب اگر میگد انسان بوسیده نتونی مثلا خمشیده نتونی و در این حالت انسان میگه به دست میقفه و قبل یده و دستش رو مچه میکنه اگر سنگ بتونی قفیده و مچه کرده خوب اگر نتونی سنگ رو به دست میقفی و دست خود میبود و این ممکن یوشی رو الیه بیاد اگر اف نتونست که مثلا هیچ هی نتونست پیش رفته در این حالت تو اشاره میکنه کفایه میکنه ولا یقبلها و دست اشاره کرده و دست باید برگه مچه نمیکنه مثل بعضی میکنه خوبی خیلی نیست فقط دست مچه میکنی تمام اگر رفت و اشاره کردید دیگه دست موچه نمیکنید حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلام حضرت عمر گفتن ای عمر گفتن تو مردی با قوت هستی و مردم رو گفتن زحمه نکن گفتن بس حجر الاسود یعنی داری زوری کرده جقیده نره گفتن آدم های ضعیف و توان آزار بتی گفتن اگر رفت خلوه و تنهایی را دیدی پس او را بقب و بوسه کن و الا الله اکبر بگو لا اله الا الله بگو دعا را بگو تمام خوب یعنی خلاصه کلام انسان نباید مردم را ایسو اوسو بجقه تا اینکه زیرا که یکی از بزرگترین عملی باید در حج مسلمان باید باشه اینه که مردم مسلمان را آزار نکه چیزها مستحب سنت آزار دادن مسلمان هست خوب و مؤلف میگه و یفعل ذلك که عند کل شاطئ کار تا خود همین را میکنه اومده میبوس میقفی و بوسه میکنی یا اینکه به دست میقفی دست رو میبوس و یا بدا کل به بالتکبیر هر یک شوط یعنی یک بار چرخ زدن شوط یعنی دور یک بار دور زدن و تکبیر از اهمی جنگ اهمی پیش حجر اسود سر میشوه یک کروک تو غری بیزر آمدی یک شوط میگه و این ابتدا طواف بسم الله الله اکبر فحسن طواف میگه بابا بسم الله الله اکبر شروع کنه بهتره یکم خوب تو خوردی که رفت اخی حجر اسود که عزیز حجر اسود حاضر در گرد همه خانه کعبه چهار کنجا حاضر چسبیدگی از در یک کنجش خب از اینجا شروع میکنی وقتی میگه کنج دیگریش دکی رفتی او را رکن الیمانیش میگن رکن یمنی یا جای چوکی دیگه از طرف دیگریش خب در اونجا رسید استلمه انسان ایرامی قفا ولم یقبله لك ایرا بوسنمک مؤلف میگه فإن لم يمكنه استلامه لا يشير و ولا یکبر وقتی نتونی قبیده اشاره هم نمیکنی و تکبیر هم نمیکنی اگر بتونی خوبه لیکن نتونی چی ويقول بين ركنين بين ركن يموني وحجر الاسود بين دو ركن ركن يعني كنج بريده كنجي كعبه وكنجي كعبه بين ده حجر امي كعبه 10 متر درازيش ده چی میگه ربنا آتنا في الدنيا حسنه همین دوره میگه ده بین دو تا ركن ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار و بعض دیگر دعاها هم آمدگی است که اللهم نسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخره به هر حال مؤلف تست و يدعو في بقیه الطواف بما شاء انا که دیگه طواف کردن ده دمو گردی خانه کعبه ده شوط یا بارمو تو خوردی اومدی ري شوط میگن یعنی یک حسابی یک چرخ زدن ده یعنی طواف اصلا تو خوردن میگن شوط یعنی یا برفت اومدی یک حساب میشه یک حساب باید بگه هفت شوط ایده هفت شوط یعنی هفت بار دور زدن گردش ده و باقی مونده طواف ده چیکار میکنه میگه دعا میکنه هر دعایی باشه دعا کردن هست وقتی طواف کردن گیر داده کعبه طواف دعا میکنی دعای مسئله یعنی دو خیرات دنیا و آخرت هم میخوای یا سنا و لا اله الا الله هر قرآن که بعد قرآن جایز است ذکر الله دعا خلاصه هم هفت بار تا خوردن ده مؤلف میگه و یستحب ایار مولا فی الاشواط الثلاثه الاولى و مستحب کی رمل کند در سه دور زدن اول رملو فوق المشي دون العدو یعنی تیز رفتن سه تا اول ده تیزتر راه بگیری نه سخت دویدن نه آیستر راه گشتن بلکه تیزتر تیز تیز رنگ تست تست قدم مونده میره و یمشی فی الارض اما چورت دیگه نمید بلکه چورت دیگه راه میگردی سنت فاذا اتم سبع شوط غطى كتفيه بردائه وقت حف كروك توخر کتفی راستش را محکم میکنه ثم نفذ الى مقام ابراهیم بعد از اون به پیش جای ابراهیم مقام ابراهیم گفتنی جا هست حاضر در دور یک گنبز بر جا گرفتگی هستن یک تقریبا 10 متر از خانه کعبه استتر یک چیز چوک نجات می ده. مقامی برای میانی که حضرت ابراهیم بلوش برآمده، پای پای ابراهیم بوده، بلوش ده حضرت ابراهیم می برآمد و آخبارو بینو می کرد. فقر پس حسین را می خواهد و تشکل و یوصل رکعتین خلف المقام یا قراره فی الاول بی سر کافرون و فی ثانیه بی سر اخلاص. دنیجت در کعد نماز بخورد. بعد هفت کرد، حفر تو خوردن، در کعد نماز هست. یا کمکیده سرای کلیه کلیه کافرون دزیم سرای قول و الله حدا. خب در خلف مقام ابراهیم در جای مقام ابراهیم که جای معلومه که ده متر استر کعبه مؤلف میگه فاید لم يتمكن من الصلاه خلف المقام لزحام ونحوه صلى في اي مكان من المسجد <clears throat> اگر افتاد پشت مقام ابراهیم خوانده نتونی به خاطر ازدحام و مردم بسیاره در این حالت در هر جایی که بخونی میشوه اما اصل حرام در هر جایی باشه و هذا خب اكو این هفت توافی که هفت بار هفت دوره که زد إن يك طواف سبع مؤلف مجد وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع إيه طواف طواف قدوم مجد طواف مثل التحية مسجد برای براي تقطوق طواف قدوم يعني اومدان نهمون شده آمدی برای آدمی که مفرد کردگی و والقارن يو کسی بين حج و عمره جمع کرده به احرام اینها ده این سنته گفته بودیم در سنت ها همینه طواف قدوم سنته و طواف العمره للمتمتع و همین طواف برای شخصی که متمتع است اول عمره میکنه و از عمره میبره و بود در حج اه، با حج میکنه یعنی حج عمره را در یه سفر عمره را در حج های در ماه های حج انجام میتیه میده را تمتع میکنن این طواف بر نسبت او را طواف عمره حساب عمره یعنی تمام گویا که عمرش کامل شد به همین بعد حال روز هشتم با, با حج نیت بکنه ثم يشرع له ان يشرب من زمزم بعد از اون سنت که انسان از آب زمزم بنوشه و يصب على راسه و در سر خود آب زمزم را بریزه و دعا کنه دعا کردن در وقت آب زمزم نشتن با که نداره بعد خوب این بعد اعمالش ثم يرجع الى الحجر الاسود بعد از اون باز میگرده به سنگ حجر الاسود حجر الاسود همون سنگی که در یک نیچابیده در گوگل یک کنج از کعبه حاضر گذاشته شده است خوب فیستلمه ان تیسر پس او را میقپه گرفت و توانایی داره این هم سنته ثم یخرجو الى الصفا بعد از اون به طرف صفا میرود که چند متر دورتر و یقرأ قول الله تعالی وقتی صفا را که درست ده آیتی الله را عزت میگوید ان الصفا والمروه من شعائر الله همین آیت را میخونه هر یک حاجی عمره کننده اختلاف است بعضی میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلام خواند از روی استنباط و استدلال نه اینکه سنت هر یک کس بخونه بعضی رو میگه همه میخونه همه میگن بعد که رسیدیم میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله ثم يرقى الصفا اول بالای کوه صفا میبره حتى يرى البيت حتى يك خوني کعبه ببينا يعني بلان مبروي میبره تا یک خانه کعبه را قبلته رو به قبله ميوري ويرفع يديه دو دست خود را میبرداره یعنی يعني برای صفا برآمده كوه صفا برآمده و دو دستای خود را و الله اكبر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحانه وتعالى ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده خب إن يفعل ذلك ثلاث مرات سيبرها من كورا ميكنا يدعو بينهما طويلا وبين إذا خل الدعاء كان قد دراز دعاء ميكنا قرب تلاف قبلة ثم ينزل ماشيا إلى المروة بعد از آن طرف مروه ميويا أسكوه کوه صفا الله ميكا إن الصفا معلومش أي صفا كورسا ميشا اول بصفا صار ميشا سعي داويدان حركة كردن بين صفا ومروة مروه مروه تموم ميشا وخوب نجاد بعد ذنب بترافي مروام روا ويسعى بين الميلين الاخضرين سعيا شديدا بين او دو نشانه سوز که تازه هم هست زمان قدیم هم بود در کتاب فقهای قدیم هم هست چی رنگ پلس پلس سبز برای که مثلا نشانه سبز بریده نشانه دو جای سبز دم معیش دیگه که ایجا توجه را بدو و بین دو کوه بود حضرت ام اه، اسماعیل علیه السلام علیهم مثلا ام اسماعیل خاطر امید یک حساب برام بالای کبرون کی بچه ما بینیم گفته به خاطر همین سنت بین ایده دا، بین دو کوه دا، این تقریبا 500 کیلو 500 متر یا کمتر بین دو کوه خب بعد از اون انسان میگه ندوا یعنی بین استسره میگردی فرامدن ای کوه ای کوه صفا وقتی اجا که رسیدی میدوی تا اینکه در کوه مروه ببروی و ذلك للرجال دون النساء این دویدن تنها برای مردها است یعنی سخت میدوه ولی کسی را آزار نمیده و این دویدن برای مردها زنها نمیدوه ثم يمشي بعد ذا روح میرود بعد بعد دیگه دویدن رو آهسته میکنی حتى يرقى المروه حتى که بالای مروه برمضان فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا هم کارهایی که الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هم ذکرها رو میگه و دعا میکنه خوب حتی میگه که هو هذا شوط یا بار رفتی اینا میگن یک شوط يك بار رفتن یا بار که اومدی دو تا هم خيلي هفت بار میره میای میره به هفت تا میشه تمام یا با رفت آمدن یک حساب نیست بلکه یا با رفتی یا شوطه آمدی دو شوطه بنابراین مؤلف میگه که ثم من المروه الى الصفا شوط آخر رفتن یک آمدن دو رفتن باید بگه سه آمدن چهار حتی یتم سعی و سبع اشواط حتی هفت بار حساب کرده برای قای صفا سر میشه به مروه آه، بود میشود در سعی بین صفا و مروه سعی یعنی دویدن برید بین صفا و مروه ده ذکر و قرائت هم هست انسان که خواست ذکر کنه در بین ده رفت آمدن ده و بالا دو هست البته و قرائت قرآن هم کنه بکنه بره مؤلف میگه یعنی خلاصه ای صفا سر میشوه و به مروه بود میشوه رفتن یک آمدن دو خیلی سیه تبربی بعد مثل که کعبه همش چرخ میزنی به یک حسابه این صفا و مروه فرق بسیاری نمیفهمن غلط دیکنه نه یعنی یا رفتی یک اومدی دو یا بگم میرسه اومدی چهار هم خیلی رفت آمدن میگی تمام يخمس ياق رافته ومدن ياق يسوب نيس بلكي دو يسوب دتا يسوب شباب خب وهذا سعي الحج للمفرد والقارن خب إن جس سعي يسوب برای سعی کردن بین صفا و مروه که اینم رکن بود کو رکن حج و عمره هست برای شخص حج مكلقي مكلقي سعي حج سواء ولا يتحللان بعده لا تحللان يعني تحلل يقول كي مرض حالي حلال ما شباب برای هالي فقط سعي بين صفا و مروه کرده بل يبقيان باحرامهما هذول هم در احرام میمونن قوب وهو سعي العمره المتمتع اما برای شخص متمتع کسی که عمره میکنه و بعد حج کردن همون برای او سعی متمتع حساب است و برقه میگد و يتحلل متمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه شخصی که متمتع باشه متمتع یعنی کسی که اول عمره میکنه در ماه حج در ماه های حج عمره میکنه بعد از اون یه چیزی که با حج هم بکنه ای عمره کامل میکنه پر همین سعی بین صفا و مروه که کرد و موی سرش که کوتاه کرد در این حالت چی همه چی براش حلال شود لباس عادیش میپوشه دیگه تا روز چرا تا روز هشتم ذوالحجه را تا درست روز پیش ایده خب فقط همین که موی سرش را پس میکنه بله لکی همه جاش واجبه که تمام سر وضع قیصر میگیره غلطه تراشیدن و پس کردن در تمام زنها به قدر یک انگوش به قدر یک چلیک یعنی به قدر نخون یک سانتی متر از اگر افتو کوکل داشته باشه از هر یک کوکلش هم قری میگیره یا چه جمع میکنه به قدر یک همه موش یک جمع کرده زن به قدر یک ناخون یعنی یک سانتی متر یا زیادتر موقع میگیره تمام لیکن مرد اگر رفت و هرش پس کرد ضروره که همه یک یخیل پس کنه یا چور لیگ ایجا بگیره بسای نی اگر رفت و بتراشه بهتره گاه تراشیدن بهتره گاه پس کردن یعنی مثلا انسانی که حج عمره بکنه با حج کردن برای ای بهتر یکی سرش پس کنه تا اینکه با برای حج تراشیدن باشه اگر تو وقت کم باشه اگر موسیقی تازی بتراشی مثلا دیگه نمیبروید سه روز بلند نمیشه در این حالت بهتر پس میکنی بعد با میتراشی یک اصل پیغمبر صلی الله علیه و در حق موی تراش می تراشیدگی ها دعا دادن سه بار و چهارم بار در حق پس میکردگی ها خب مؤلف میگه به همین شخصی که عمره کردنی بود عمرش به همین کامل شد همه چی براش که به این نفر عمرش پل تمام شد زیرا که احکام حج واجبات رکنهای حج انجام داد احرام بود طواف بود سعی بود بین صفا و مروه یا واجب دیگه حلق یعنی تراشدن یا پس کردن همش انجام داد همه ای برای این آدم حلاله لباس ها هم حلاله دوخی و حتی هم خوابگی با آیلش هم حلاله زیرا که تمام دیگه بود اگه انتظار میشه تا که مؤلف میگه یادم ده متمتعش میگه یعنی کسی که اول حج عمره میکنه بعد از اون حج حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه خب أنا كنون إي أدا وقت كروزي حشتمي ذو الحجه كشيت يوم الترویهش میگن داري حالات احرام میبنده شخصي كي عمرش در موهوي حج انجام دودا بودو و دوش كي حج بكنم تا روزي حج میگرده تا روز هشتم میگرده ذکر دعا و نماز خوانده و چه که تطوع کرده اول که روز هشتم بعد از زوال بعد از افتاب چی برآمدن بعد از آن از بعد حج خود را احرام حج میبنده همون جای بده همون خواب باش مثلا شاید دیگه میقات ببراید یا شاید از جای قریب برای نه بلکه به همه کفایه هست احرام رو میبنده بود دوباره در احرام داخل میشوند و کذا غیره من المحلین محلین بمکه و قربها و همچنین کسانی که از اهل مکه و های مکه هستن همون جوشون چی احرام خود را میبندن خب مثلا در اینجا چی میگه لبیک حج میگه تا اون در حالت و حج لبیک حج میگه یعنی اینها دیگه حج رو نیت میکنن خب میگه مؤلف بعد وقتی که حج دکی داخل شده مستحب و یستحب له ان يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف بهم سنت های احرام پیش احرام پوشیدن او بازی کردن و خوشبویی کردن و خود را تازه کردن موهای سر را ناخونا را گرفتن خب بعد همه کسا اکنون مؤلف میگد و یتوجه جمیع الحجاج الى مینا ملبين بعد همه حاجی ها چی عمره کننده چی حج کننده چی همه خاصه و دیگه همه رو به چی میره به مینو میارن به مینو گفتن جا در حال بودنش لبیک اللهم گویان همه میروند مینا میروند روزی هشتم در ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر پنج وقت نماز در اوجا میخوانند به قصر رباعیه نمازهای 4 رکعته را دو میخوانند من غیر جمع لیک جمع نمیکنند حتی اهل مکه نمازهای خود را قصر میخوانند در مینا و عرفه و مزدلفه زیرا که این خیر پیغمبر صلی الله علیه و آله خیر کردند خلاصه کلام نمازهاشون قصر میخوانند و پنج وقت نماز گویا پیشین عصر شام گفتن بامداد لیکن جمع نمیکنند این حاج حج عمره نیست عمره این کارو در عمره کننده نیست ثم خب شب میستن یعنی پیشینه که شام گفتن و بامداد که خواندن سحری شد یعنی روز نهم شد یعنی روز عرفه شد ثم في صبيحه اليوم بلا خاطر کارهای حج کی سر میشوه سوال مختصر جواب خلاصه اینه که کارهای حج میکرد اگر روز هشتم سر میشوه هر جای دا باشه نباشی روز هشتم کار حج سر میکنی می روز مینا میره روز هشتم تا بامداد در روز میسی مبیت در مینا ثم مجد في صبيحة اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة بعد ذلك سهريك شدروز عرفة بعرفات گفتن جومي میروی فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن نمرة گفتن جا هست اگر دوجي القبيسي تو زوالة تو مثلا از بعد بوندود روز روشن شده بود برآمده بودی از مینا و در نمیره گفتن جا تا سنة سنت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوج این قفر ایستادن بعد از آن این هم سنت خب تا تا وجل بیستی تا زوال از زوال یعنی تا پیشینه تا پیشینه وجه بیستی فاذا زالت الشمس وقتی که افتو که به طرف غرب که شرق که چی کرد مایل کرد از مبین آسمان این طرف که گشت یسی خوب خطب الامام او نائبه خطبه قصيره روزی عرفه به خطبه داره ده خطبه میکنه امام یا نائب امام پادشاه یا نائبش خطبه کوتاه را فاز عرفه را میگه این وای بهتری روز در روز عرفه ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر ثم يدخل عرفه بعد از اون نمازي نماز با جماعت قتي نماز پیشین و عصر قصر میخوانند و جمع میخوانند در وقت چی در وقت پیشین اینجا اول در مزد در مینا پنج وقت نماز را توقع توقع میخوند و با قصر جمع نمیکرد جمع کردن درست نیست در اینجا هم جمع کردن جمع کردن دو نماز در اول وقت خواند پیشین قطع عصر در وقت پیشین و همچنین میگوید همچنین قصرن یعنی چهار رکعت را دو رکعت بعد از آن عرفه داخل میشه در عرفات جای بزرگه مؤلف میگوید ويجب على الحاج ان يتيقن انه في داخل حدود عرفه واجبه کی باید اهمیتی که در حدود همون سرحد عرفه قرار داری اگر رفت در عرفات نباشی دعاهات و استادگیات فایده نمیکنه وقوف در عرفات رکن حج حج صحیح نمیشه خب باید باید باشه زیرا که جاهایی هست که استادن جایز نیست پیغمبر صلی الله علیه و سلم معنی کرده مؤلف و عرفات دکی رفتن و رو به قبله میارن و دست ها رو میبردارن دعا کنان و یلبی لبیک اللهم گویان و الحمدلله گویان در عرفات دعای ذکر عرفه هست دعا و ذکر و تضرع و التجا زیرا که خیلی روز بزرگ است پیغمبر صلی الله علیه و گفتن خیر دعا دعا یوم عرفه بهترین دعا دعای روز عرفه است و الله سبحانه و تعالی در این روز ملائکه ها را ختم مباهات میکنه و الله سبحانه تعالی امروز بسیار هم بنده ها را عوف و مغفرت بکنه و حتی شیطان هیچ روزی از این حقیرتر و ذلیلتر و غمگینتر دیده نشده است زیرا الله بسیار بنده ها را مغفرت و گناهاشون میبخشه داخل جنت بکنه خیلی روز عظیم است به شک و شبهه و و افضل ما يقال في ذلك اليوم و بهترین دعایی که امروز گفته میشه پیغمبر صلی الله علیه و آله و پیغمبرها گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير همین رو گفتن میگیره بسیار و همچنین دیگر دعاها را و با که نداره مثلا گپای خوب بزنی قطع یک برادری برگید در روز عرفات و قرائت قرآن هم با که نداره و قرائت یکم کتاب خوبم پیدا کردی بخوانی هیچ گپ نداره تا اینکه در فضیلت دعا و فضیلت احکام عرف فاو این میده یعنی خواندن قرآن دعا کردن ذکر به هر حال انسان چی باید مشغول شود به عبادت به عبادت مشغول شود خیلی روز بزرگه و يكون في ذلك اليوم مفترا حاجی ها در روز عرفه در عرفات روزشان را میخورن مکروه روزگیشون جایز نیست مکروه برای چی میخوره لانه اقوا له علی العباده تا اینکه در این عبادت در او گرمی ها برای دعا و تضرع و التجا قوت داشته باشند خوب ولا یزال واقفا متضرعا متذللا همیشه راست دعاگاه رستگی ششتنگی سایگی بو که نداره دعا میکنن با تذلل و تضرع و با سری خم با دلی پور الى ان تغرب الشمس تا افتاب برآمدنه تا افتاب شیشتنه خوب افتاب ششت روز نهم ده هسته فاذا غربت افاض من عرفه بسكينه ويسير ملبيا حتى ياتي مزدلفه خوب وقتی که افتاب کشیشت برمیگرده از عرفه از عرفات برمیگرده به طرف مزدلفه میرود بسکین جای آرامی هست جای عبادت است جای تضرع هست جای التجا هست زیرا که مکان و مقدس و جای بزرگی هست و یسیر و حرکت بکنه در حال بودنش لبیک اللهم گویان که حال تواز لبیک الله حالی هم هست ثم یاتی مزدلفه بعد مزدلفه دم میآید به مزدلفه جای بعدتر و سوتر فيصلي بها المغرب العشاء جمعا و یقصر العشاء خب ده وقتی که مزدلفه ده آمد شام و خفتن را جمع میکنه برای خاطر خاطر شام وقت شاید ببروید شاید وقت میبره هیچ گام نداره تو خفتنه و قصر میخونه شام خفتن را زیرا که خفتن چهار کتکی است با خاطر این قصر میخونه خوب شب را در کجا میگذارنه؟ در مزدلیفه خوب لیکن اگر رفت یک انسان تیزتر حرکت رفت و به مزدلیفه رسید حالی خفتن ندر آمده آیا شام خواندن جایزه بله وقتی که رسید شام را میخونه یکی اگر رفت تو با انتظار میشه خفتن را و خفتن در شام در وقت میخونه خفتن در وقت میخونه یکی اگر رفت دیر کرد در راه زحمه بود یا از طرف دارن دیگه شما به تا خفتنده زیرا که این جمع تاخیرش میگن یعنی شما قطعی خفتن در وقت خفتن میخونه آخیتا خب و رخصه میگد مؤلف میگد رخصه للضعفه یخرج من مزدلفه بلیل رخصت داده شده است که آدم هایی که ضعیف هستند شبانه از مزدلفه ببرایند و یبقى القوی فی مزدلفه حتی یوصل الفجر اما آدم با قوت در مزدلفه ها شب شب را در مزدلفه گذراندن تا داده یعنی روز دهم شد روزی اول عيد يوم النحر يوم عيد روزي نهم بود دهم طب ومضد وجميستا بعد ذا ربع قبله ميورا مقات مؤلف مقات ثم يستقبل قبلته ربع قبله ميورا والحمد لله مقات وربع قبله وتكبير مقات الله اكبر وتهليل مقات لا اله الا الله حتى يوسف بعد بمضد ده روزي عرفه هست يعني روزي عيد روزي روزي عيد ده لسه روزي عيد ده حتى يسفر جدا حتى يسفر يعني حتى يمكن روز بعد بمضد روشان روشان شد روشان شد روز روشان كسيت بعد از آن می رود به طرف از مزدلفه یعنی روز عید از مزدلفه شب در مزدلفه گذران یا همه جا قریب است مینا با این جاها پیش از آفتاب برامدن روز روشن شد یعنی بعدی باندار روشن شد حرکت بکره به طرف مینا پیش از افتاب برامدن حتی و لازم است میگه آرام باشه مگر در وادی محسر گفتنی جاست اونجا تیز راه میگردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیز گفتن جا ره بگردی وادی المحسر در حال بودن لبیک اللهم یعنی باثی آرامی با لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک گویان می رود خب از مینا که رسید در به طرف مینا رفته شده مؤلف میگه دو یلتقط خب از همین به طرف مینا رفتن از مزدلفه به طرف مینا رفتن از راه میگه هفت سنگچه میگیره از راه هفت سنگچه هفت سنگچه ایرامی جمرات میگه سنگ های این سنگ ها نباید کلانی بد باشه به قدر یک نخت یا زخ کم تا کلانتر نباید سنگ کلان باشه او بعضی ها سنگ کلان کلان میگیره خب میگه شیطان کشی رفته ایستاده یا اینکه بعضی ها با پاپوشی میزنه. یا خلات عقارت کردش. لعلک الله یا شیطان گفته مثلا این همش جهله بلکه انسان باید آرام باشه بلکه سنت است و از پیغمبر سنگ گرفتن چنین نخود و گفتن ایاکم غلو گفتن غلو نکنه زیر نکنه خب حتی اذا خب وقتی که به طرف مینا که رفت از این در راه سنگچه هایی رو میگیره هفت دانه سنگ را و حتی اذا اتا جمرت العقبه وقتی که به عقبه گفتنی جا رسید که در مینا هست خیلی به مکه قریبه و رماها بسبع حصایت یکبر مع كل حصاه خوبه تکبیر گویان الله اکبر الله اکبر گفته اه، سنگ هفت سنگ رو میپرتاید و کوشش میکنه که اه، اهمیت میده که و در اون جای معین شدگی داخل شود خوب ويقطع التلبية بعد الهمجة تمام لبيك اللهم كفاية رمي جمرة جمره العقبة يعني یعنی جمره يعني یعنی سنگ عقبه هم جای جای شيطان زن سنگ زدن وقتی کمی همین سنگ جای شيطان زدن سنگ که زد تمام به همین لبیک اللهم گفتن بس میکنه قطع میکنه او گفته بودند اول ثم ينحر هديه انا بعد روز عید کی هست به بخاطر همین هدی و ذبیحه خود را قربانی خود را قربانی میکنه و مستحب میگه که از او بخوره خوا خب، مستحب که بخوره بعد از آن سرش را میتراشه بعد از آن طواف میکنه طواف فرضی را طواف زیارت را و بعد از آن سعی میکنه سعی حج را اگر رفت متمتع باشه یا اینکه مفرد باشه یا قارین باشه یعنی مثلا حجی که جمع عمره کردنی باشه در عمره عمره کرده باشه در های حج در اینجا طواف میکنه سعی میکنه سعی بین صفا و مروه یعنی هم طواف میکنه و هم سعی بین صفا و مروه به سعی طواف با هم قریبه یا اینکه یا آدم مفرید باشه حج تقامه کرده باشه یا اینکه حج عمرش جمع کرده باشه و طواف نکرده باشه در آمدنش سعی بین صفا نکرده باشه این هم سعی میکنه سنت میگه ترتیب به ترتیب همین عمل ها رو انجام دادن اول سنگسار کردن اول سنگسار به مینا که رسید در مینا سنگسار کردن و تراشیدن یا پس کردن بعضی ها میگه ترتیب واجبه اگر رفت واجبه ترتیب قطعی باید همین اول سنگسار همو هفت هفت ذبح کردن و پس اون تراشیدن یا پس کردن موی سر اگر رفت این سه کار که کرد تمام دیگه حجش کامل شد فان قدم واحد منها على آخر فلا حرج مؤلف فتیده به قول اگر رفت یه پیش یه کنه بعضی میگن ترتیب مستحبه بعضی پیش از بعضی کنه با کنه داره میگن اگر رفت دو کار را از سه کار که بکنه یعنی مثلا سنگسار کنه یا سر را بتراشه یا پس کنه یا طواف کنه با سعی بین صفا و مروه وقتی این کی که کرد اگر رفت سعی بالاش باشه اینا میگن تحلل اول تحلل تحول اولی دو کی که کرد تا تحلول اولش میگن هر سه کی که کرد تحلول اکبرش میگن تمام با این بود دو را که کرد یعنی مثلا سنگسار کرد همین روزی مینادا و موی سر را تراشید یا طواف با سعی کرد از ستا دچده در این حالت حلال میشه برای او همه چیز مگر همخوابگی مگر زنها براش حرامه تمام یعنی مگر همخوابگی جایز نیست تمام دیگه ناخونگیری و خوشبوی و همه چیزایی که برای احرام حرام شده بود در اینجا جایز است میگه فاذا فعل الثلاثه تحلل تحلل اکبر فيحل كل شيء حتى النساء اگر سه کارا بکنه یعنی بدون سه کار همین سال کردن همین روز هفت دانه ذبح کردن و تراشیدن یا کوتاه کردن همین سه کار کرد تمام حجش کامل شده بود شده فقط بعضی واجبات دیگه مونده تمام استادانی در چیزو اینو خب در این حالت وقتی میگه سه کار همش کی کرد در این حالت تحلل اکبر است تحلل اکبر یعنی حلال شد برای همه چی همه چی برابر همه چی حلاله حتی نساء هم حتی هم هم جایز براش خب بعد طواف و سعی و این وای فیبیت خب سه کار همین سنگسار کردن ذبح کردن روز عید ایده روز عید به همین تمام حاجی کار بود میشه بعضی واجبات میمونه تمام و یبیت بمینا لیله الحادی والعشر یعنی خب شب 11 و 12 را واجب میگد که در مینا بگذارم میدانم جایی که ضبط کرد قربانی کرد و یار می جماعت خوب سنگسار میکند با سه تا دیگه را جمره یکم اولا و کبرا و صغرا را ای میدکی سر کرده روز 11 هم 11 هم ای میدکی سر میکنه جمره کبرا عقبه صغرا و وسطا بعد از اون کبرا را روز 11 هم روز 11 هم سنگسار میکنه هفته هفته هفته 21 تا میشود هفته اول قطی برای وقت طریقه حسابش همین روز اپری سنگ سال کردن باشه حساب کنیم اگر 70 تا سنگه اگر همه حج داده همش خب هفت روز یکم روز اول داده روز اول اید خب روز دیم 11 هم یعنی روز دیم اید بگیم 11 هم میشود روز 11 هم ذوالحجه سه عقبه را سه جای سنگسار کنی را سنگسار میکنه ای کی سر میکنه بعد از اون موبنگی بعد از اون کلانی که کلونیش دوری دوره به مسجد مخیف گفتنی مسجد قریب تره خب 21 تا میشود خوب روز 12 هم هم همچنین با 21 تا دیگه به خاطر همش هفته تا هست مرکز را اگر پنجم تا یا چهارم تا هفته تا همی کی سه تا سه روز 11 هم 12 هم 13 21 تایی مشاهد 21 تایی 21 21 21 تا سه تا مشاهد چی 63 تا خوب روز 10 روز یوم نحر گفتیم اول باری که هفته سنگسار کرده بود میشه 70 تا خب برای الف میگه روز 12 هم هفت سه همچنین سه 21 تا دیگه هفته سه سه جای سنگ ساکنی است هفته هفته سه تا میشه 21 خب مؤلف میگه و یبدا وقت رمی من زو... من الزوال الى طلوع الفجر اک وقتی همین سنگ ساکنه ای کی سر میشه میگه ای زوال زوال یعنی بعدی وقتی قریب پیشین پیش از پیشین تا طلوع فجر یعنی تا افتا... تا صبح دمیدنم و وقتی میگه جای سنگ... عقبه صغرا را که سنگسار که کرد سنت است یعنی جمره صغرا میگن جای میداکی همون شیطان میداکی رو گویا سانکسا که کرد مستحب که کمی پیش بره از طرف راست و رو به طرف قبله بیاره و دست کنه دعای دراز یا کوتاه خلاصه کلام باید دعا کنه حتما بعد سانکسا کردن شیطان شیطان میداکی وقتی که شیطان دیوم را بینگی را اگر رفت سانکسا کرد مستحب با پیش بیاره و طرف چپ بره کم طرف چپ و رو به قبله بیاره و دعا کنه همچنین دعای بلنده دستا برداشته دعا کردن سنت در همین جاها ولیکن بعد شیطان کلانی در این حالت دعا نمیکنه و نمی بلکه حرکت میکنه عجله میکنه خب یعنی مثلا پیش میروه واسه کلمه احکام خوبه یعنی وقت جم... ما سه جمره سه تا جمرات سه تا جمره اولا وسطا و کبرا سه جای سنگ کنی است یکم و دیمش در دعا کردن و طرف در یکم طرف راست تر میسی تر رو و در بینگی طرف چپ میکنی او رو به قبله میاری دام میکنی در سیمگین همه اتباع و پیروی هست خب ولی مؤلف میگه تمام روز 12 هم وقت وقتی کسی بخواه خانش برود تمام دیگه کارو هم واجبات بود شد خانش میره لکی فقط هم که مؤلف میگه فاین اراد ان يتعجل وقتی بخواه که خانش بر بگرده روزی روز 12 هم حجش تمام شد فانه يجب عليه ان يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس واجبه که المینا پیش از آفتاب ششتن ببراید روز 12 هم اگر رفت و نبرآمد تمام وقتی افتاب کشیش واجبه که 13 هم که بیسته خب در گردن شگاب چی هست نه یگام چی نیست یعنی وقتی که روز 12 هم که بود شد فقط این خیل کشید 49 تا سنگ سنگ میزه برای روز 13 هم با 21 تا دیگه هست همون روز 13 هم گویا سپید سنت اگر خواه میکنه اگر خواه نخواه نه هیچ مؤلف میگه اگر رفت کسی بخواه که خانش برای بر وقتت ضروره که پیش از افتاب ششتن روز 12 پیش از افتاب ششتن و 13 هم درآمدن خانش برای فاین غربت علیه الشمس في مینا مختار اگر با اختیار خودش افتا و کشش تو خونش نرفت انا حالا به وجبه که روز 13 هم, هم چی شب 13 هم, هم در مینا بیسته حتی اینکه هر بو یک بار دیگر هفته هفته با 21 تا دیگه سنگسار کنه و همین سنگ 70 سنگچه گویا 70 سنگچه میپرتایده در در جمرات خب ثم اذا اراد بعد آخران مساله مگد وقتی که انسان بخواه از مکه خارج شود واجب است که طواف وداع بکنه واجب طواف وداع طواف وداع فقط برای زنها طواف وداع نیست و آخران عهد آخران کاری که در حج میکنه عهدی به خانه کعبه طواف باشه و میگه این طواف از زنی حیض نفاس شده ساقط است و خلاصه پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح گفتن اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا آخران کاری که در خانه کعبه میکنه پس چی و پس طواف باشه او بعضی ها مثلا خیر خوش میکنن با کعبه این اصل شرعی نداره بعضی ها مثلا عقیبانکی رحم میگردن این هم اساس نداره او بعضی و بعضی کارها میکنن هیچ چیز فقط حقیقه که آخران هفت بار دیگه چرخ میزنی دور میزنی از از حجر اسود سر کردگی به همین تمام به همین تمام و هر کی که خونش رفت خونش رفت و تمام به همین حج بود یعنی روز دوباره برای عمل های حج چند روزه شش روز حج در شش روز بود میشه که کلانک عمره کو در 3 ساعت بود میشه کمتره یکی حد شش روزه روزی هشتم سر میشه کاملترین حج ده با واجبات و مستحبات همش روزی هشتم سر میشه و هشتم ذوالحجه درست میشه عید و سه روز بعد عید میکشه یعنی هشت روز شش روز شش روز هست خب اگر مختصر بگویم روزهاشه روزی هشتم یعنی روزی هشتم ذوالحجه تا قچی هست روزی هشتم با روزی هشتم به مینا رفتن تا بامداد روز عرفه را در مینا میستی روزی نهم چی عرفات آدما تا 76 تنه بعد از اون طرف مزدلفه میره روز عرفات داده تا 76 تنه میستن بعد از شب مزدلفه میره و در شب مزدلفه میزنه روز مزدلفه به مینا میروند اینا چیکار میشه و همون سه چیزی که گفتیم سنگ سوال کردن و قربانی کردن و ذبح کردن خب این بود سه روزی تمام بعد روز 13 هم و 4 یعنی روز 12 هم روز 11 و 12 و 13 سنگ سنگسار کنی ها هست تمام دیگه چیز نیست سنگسار کردن و و تمام به همین اعمال حج به پایان رسید و انسان کوشش میکنه در این چقدر به سنت پیرو باشه و اجر ثوابش سنت هست اجر ثواب رو از بدعت ها و خرافات ها باید دوری جویه و کارها بدعت های خرافات های هست ان در درس آینده ذکر کرده می شود و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین این بود مختصر احکام عمره و حج ان الله عملهاش بسیار نیست یعنی قین نیست تصورش هم آسان است فقط همین قدر که باید عیسی تصور کنه که روز هشتم چیکار میکنه روز نهم چیکار میکنه روز دهم و 11 و 12 13 خیلی روزهای سه روز دیگر و سه روزهای فقط سنگسار کردن این وای مهم ترين روز دهمه یوم النحر روز یعنی یعنی بالحج الاكبر بقول جمهور علماء حج اکبر همون روز نحر است روز قربانی کردن روز یکم عید که در او اکثر اعمال های رکن های حج انجام داده می شود و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین